Mont Sebastián. Dile estos locos quién inventó el frutilú. Oye, venga. así. Tú no eres cualquiera y yo malo como cuando quieras. Estos trilis pendientes a la oportunidad. Si o por ese culo más que rico está. Mi cabeza da vuelta cuando veo su puri, puri, puri, puri, puri, puri, puri, Mi cabeza da vuelta, da puri, puri, veo su puri, puri, puri, puri, puri, Me levanté pensando en tu culito. me calienta. Hoy me levanté pensando en tu culito. me calienta me levanté pensando en tu culito. Ese culo está abrido y hoy vamos a echarle un par de polvo mínimo. Yo diciéndote eso a al oído. Tu novio que no me roque por las redes que yo lo he visto de frente y él es tímido. Prendemos un porro y yo te lo meto sin gorro. Quiere que la haga venir pero chorro. Esa es mi perrita y yo soy su cachorro. Oh, su cuerpo recorro, guachita. yo te voy a enseñar. Y date una vueltita, y date una vueltita. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Mientras fuma, le quito la ropa y le doy toima, y le doy toima, y le doy taca, toy, toy, taca, toy. lo que le gusta si no se me enfogó una. La nena está borracha, eh, Y se dio un par de cachas. Baila hasta abajo, se le vieron las cachas. No se pierde un jangueo, tan en racha. Quiero un perreo lento y yo que suelto por el que puesto. No vino a comer de la discoteca secuestro. Damos un vuelto y después tú me escribes a mi hueco. La baby la brecho. Sebastián. La noche está pa' soltura, chula que tú estás bien dura, bien, bien dura, digo bien, bien dura. Mucho reggaetón hecho, huelito de jura. Vayamos tú y yo hasta llegar a la locura. fueron las mujeres que me lo pidieron. Dime, dime, con quién andas, te diré quién eres. Mira más los ojos, te diré pa' lo que viene, pa' que me lo quites lo quiten las mujeres, me lo quiten las mujeres, me lo quiten las mujeres, me lo quiten las mujeres, me lo quiten las mujeres, me lo quiten las mujeres, me lo quiten las mujeres, me lo quiten las mujeres, me lo quiten las mujeres, me lo quiten las mujeres. Las mujeres son las que saben. La mamá siempre le digo que se cuidara, que no se comiera el cuento, que los hombres de hoy en día te envuelven con la labia y desaparecen de momento. Pero ella yo los pasos que le decía la amiga que cuando cogiera calle iba a saber lo que pida. Y se dio con un hombre que solo quería calor y cayó. Ya no es la nena aquella indefensa que creía en el amor. Ahora la disco la partendo y al DJ le pide. para el pero, para el mujeres es la que sabe. Dame, toma, dame, tra, dame, toma, dame, dame, tra, tra, tra, toma, toma, tra, tra, tra, dame, toma, dame, tra, dame, toma, dame, tra, tra, tra. Matt Sebastián. Hace mucho que no yo no estoy pegado, yo le gusto a la gente. la más linda el case, que me voy a fuego, pase lo que pase. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. esto reggaetón, dale, dale, dale, dale, dale, toma, toma, toma, toma, reggaetón, dale, dale, dale, dale, dale, tu culo es más chicloso que un bubble, bubble, bubble, bubble. calentura. Su carita es lo más que me gusta. Hoy es noche travesura. A tus amigas que hagan los ajustes. Te vas conmigo de after party. La nave cazulea de Mari. Si te la hice, pues, que estás que brinca. Qué cabrona te vería encima de mí. Pues esa gente ahí, todos esos bellacos al calle. Eso no es sudarle, eso es yo sé que tu padre no tiene novio, no tiene novio, Matreón. Dile que tú me quieres. ¿Quién quiere, maldita? Este, este, este o este, échale saliva, se fue. Este, este, este o este, échale saliva. vuelvo loco cuando le clavo este tac, tac, tac, tac, tac. Dicen que estoy loco de al casco, loco. no me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente, solo que estaba tomando mucho ron con agua diente. Rumiando en la disco, estaba prendido el ambiente, ese es mi único recuerdo hasta donde tuve consciente. Me acababa la botella y de que venía venía, J me estaba hablando y no sabía lo que decía. Pero que nos presentaron un negocio todavía, que no recuerdo tu nombre, mala suerte en la mía. Yo son las seis de la mañana y todavía no recuerdo nada, ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. No